หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ Má galerie v pátek otevřeno? สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ Může se tady fotografovat? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ Musí se platit vstup? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ Kolik stojí vstup? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ Poskytuje se skupinová sleva? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Poskytuje se sleva pro děti? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ Poskytuje se studentská sleva? นั่นตึกอะไรครับ Co je to za budovu? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ Jak stará je ta budova? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ Kdo tu budovu postavil? ผมสนใจในสถาปัตยกรรม Zajímám se o architekturu. ผมสนใจในศิลปกรรม Zajímám se o umění. ผมสนใจในจิตรกรรม Zajímám se o malířství.